produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, November 2004. Luke, chapter 2. Εγένετο δε εν τέσι μέρης εκείνες, εξήλθεν δόγμα παρά Κέσορος Αυγούστου, απογράφεστε πασάν την οικουμενήν. Αυτή απογραφή πρώτη εγένετο ηγημονεύοντος της Συρίας Κυρινίου, και επορεύοντο πάντες απογράφεστε έκαστος την αυτού πόλην ανεβήδε Ιωσήφ από της Γαλιλαίας, εκ πόλεως Ναζαρέτ, εις την Ιουδαίαν, εις πόλην Δαβίδ, της Γαλίτη Βιτλεέμ, δια το είναι αυτον εξ οικού και πατριάς Δαβίδ, απογράφες της συν Μαριάμ, τη εμνηστευμένη αυτο, ουσίεν κύο. Εγένετο δε εν το είναι αυτούς εκεί, επλίστησαν οι μέρη του τεκίν αυτήν, και έτεκεν των διόν αυτής των πρωτότοκων και εσπαργάνωσεν αυτόν και ανεκλίνεν αυτόν εν φάτνη, διότι ουκίν αυτής τόπος εν το καταλήματι. Και ποιμένες ήσαν εν τη κόρα τι αυτή, αγραβλούντες και φυλάσσοντες της νυκτός επί την πίμνην αυτον. Και άγγελος Κυρίου επέστη αυτής, και δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αυτούς, και εφοβήθησαν φόβον μεγάν. Και είπεν αυτής ο άγγελος, μη φοβήστε, ειδούγαρ ευαγγελίζομαι γμήν χαράν μεγαλήν, ητις εστε πάντη το λαό, ότι ετέκτη ημίν σήμερον σωτήρ, ως εστιν Χριστός Κύριος εν πόλη Δαβίδ. Και τούτου ημίν σημείον, ευρύσεται βρέφος εσπαργανωμένον και εκείμενον εν φάτνη. Και εξέφνησε γενετοσύν το αγγέλο, πλητό στρατιάς ουρανίου, τον τόν Θεόν και τον, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας. Και γίνεται ως απίλτον απ' αυτόν εις τόν ουρανόν οι άγγελοι, υπημένες ελάλουν προς αλλήλους, διέλτομεν δι έως βιτλεέμ, και είδομεν το ρήμα τούτο το γεγονός, ο Κύριος εγνώρισιν ημίν. Και ήλταν σπεύσαντες, και ανέβραν την Μαριάμ και τον Ιωσήφ, και το βρέφος κείμενον εν τη φάτνη. Ιδόντις δε εγνωρισαν περί του ρήματος του λαλιτέντος αυτοίς περί του παιδίου τούτου. Και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των λαλιτέντων υπό των πιμένων προς αυτούς. Η δε Μαρία πάντα συνετήρη τα ρήματα ταύτα, συνβάλουσα εν τη καρδιά αυτοίς. Και υπέστρεψαν οι ποιμένες, δοξάζοντες και ενούντες των θεών, επί πάσιν εισήκουσαν και είδον κατ' ως προς αυτούς. Και ό,τι επρίστησαν οι μέρη οκτώ του περιτιμήν αυτον, και εκλήτη το όνομα αυτού Ιησούς, το κλήτην αυτό υπό του Αγγέλου πρώτου συλλεμπτήνει αυτόν εν τικίλια. Και ότι επλήστησαν οι μέρη του καταρισμού αυτον, κατά τον νόμον Μωυσέως, ανήκαγον αυτον εις Ιεροσόλυμα. Παραστήσε το Κυρίο, καθώς και γράπτε εν νόμο Κυρίου, ότι παν άρσεν διανοίγον μήτραν, αγιον το Κυρίο κλητήσεται και του Ντουνιτισιαν, κατά το ήμενον εν το νόμο Κυρίου, ψεύγος τριγώνων, ιδιό νόσους περιστερών. Και ιδού άνθρωπος ειν εν Ιερουσαλήμ, ο όνομα Σίμιον, και ο άνθρωπος ούτος δίκαιος και ευλαβής προστεχόμενος παράκλησιν του Ισραήλ, και πνεύμα ειν Άγιον επ' αυτόν. Και είναι αυτό και χρηματισμένον υπό του πνεύματος του Αγίου μη ειδήν τάνατον, πριν ήδη τον Χριστόν Κυρίου και ήλθεν εν το πνεύματι εις το κυρον, και εν το εισαγαγήν τους γονείς το παιδιόν Ιησούν, του ποιήσε αυτούς κατά το ηθισμένο του νόμου περί αυτού, και αυτός το αυτό ίστασαν καλάς, και ευλόγησεν τον Θεόν και είπεν, «Νην απολύεις τον δούλον σου δεσποτά, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφταλμή μου το σωτήριον σου». «Οι ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκαλύψην εθνών, και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Και είναι ο πατήρ αυτού και η μήτυρ τα επί της λαλουμένης περί αυτού. Και ευλόγησεν αυτού Σιμεών και είπεν προς Μαριάμ την μητέρα αυτού, «Ιδού, ούτως κείτε εις τόσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις σημείων αντιλεγούμενον, και σου αυτής την ψυχήν διελεύσετε ρομφέα, όπως αν αποκαλυπτώσιν εκ πολλών καρδιών διαλογισμοί. Και άνα προφήτης τη γαττερφανουήλ εκ φιλής ασύρ, αυτή προβεβικία εν ημέρης πολλές, ζήσασα μετά ανδρός ετιέπτα από τις παρθενίας αυτής. Και αυτή χείρα, γιος ετών ογδοικόντα τεσσαρών, γιουκ αφήσατο του ιερού, νηστείες και δεήσεσιν λατρεύουσα, νύκτα και ημέραν και αυτή τη ώρα επιστάσα αντομολογητό τότε ο και ελάλη περί αυτού πάσιν της προσδεχομένης λυτρωσιν Ιερουσαλήμ. Και ως ετέλεσαν πάντα τα κατά των νόμων Κυρίου, επέστρεψαν εις την Γαλιλαίαν, εις πόλην αυτών, Νασαρέτ. Το παιδίον ήβαξανεν και εκρατιούτο, πληρούμενον σοφία και χαριστεού είναι παυτό και επορεύοντο οι γονείς αυτού κατέτος εις Ιερουσαλήμ τη γιορτή του Πάσχα. Και ότε έγινε το ετών δώδεκα, ανεβαινόν τον αυτόν κατά το έτος της εορτής, και τέλειωσαν τον τας ημέρας, εν το υποστρέφειν αυτούς, υπέμεινεν Ιησούς ο Πές εν Ιερουσαλήμ, και ουκ έγνωσαν οι γονείς αυτού. Νομίσαντες τε αυτόν είναι εν το συνοδεία, ήλτον ημέρας οδόν, και ανεζήτουν αυτόν εν της συγγενεύσιν και της γνωστής, και μη ευρώντες υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ, αναζητούντες αυτόν, και εγένετο μετά τρεις, ευρών αυτόν εν το γερό, κατεζόμενον εν μέσω των διδασκάλων, και ακούοντα αυτόν, και επερωτώντα αυτούς. Εξίσταν το δε πάντες οι ακούοντες αυτού επί της συνέση, και τας αποκρίσεσιν αυτού, και ειδόντες αυτών, εξεπλάγησαν και είπεν προς αυτόν η μήτερα αυτού, τέκνον, τι πείσα ημιν ούτως, Ιδού ο πατήρ σου και εγώ, ο δινόμενοι ζητούμενσε, και είπεν προς αυτούς, τι ότι εζητήτη με, ουκ είδητε ότι εν της του πατρός μου δι είναι με, και αυτοί συνήκαν το ρήμα ο ελάλησεν αυτής, και κατέβη μετ' αυτόν και ήλτεν εις Νασαρέτ, και είναι ποτασόμενος αυτής, και η μήτερα αυτού διατήρει πάντα τα ρήματα εν τη καρδιά αυτής και Ιησούς προέκοπτεν τη σοφία και ηλικία και κάρητη παρατειο και ανθρώπις».